الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين إله الأولين والآخرين ورب الناس أجمعين مالك الملك الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وترك أمته على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك Rabbi şrah li sadri və yəssir li əmri və hlül uqdətən min lisani yəfqəhu qavli. Yəqulullahu əzzə və cəllə fi kitabihil azim. Əl-ləzina əmənu və ləm yəlbisu imanəhum bi zulm. Ulaikə ləhumul əmnu və hum muqtədun. Allah subhanahu və teala Quran-ı kərimdə Ənam surəsinin 82-ci ayətində buyurur ki, o kəslər ki, iman gətirib və imanlarına heç bir zülm qarışdırmayıblar. Onlar üçün əminamanlıq vardır və hidayətdə olan kəslər də onlardır. Həfid ibn Kəsir rahiməhullah ayətin təfsirində buyurur ki, bunlar iman gətirib, imanlarına heç bir şirk qarışdırmayanlardır ki, onlar əminamanlıqda qiyamət günü əmnamanlıqda olanlardır və bu dünyada da, ahirətdə də hidayətdə olan kəslər həmən kəslərdir. Bu ayət Allah Rəsulunun dilindən, səhabələr tərəfindən eşidildikdə, Allah Rəsulunun səhabələri ayəti eşitdikdən sonra dedilər ki, bizim hansımız nəfsinə zülm etmir. Və səhabələr bu ayətdən belə başa düşdülər ki, ayətdəki zülüm, zülümün hər növünü əhat edir. Yəni, ayətdən belə başa düşdülər ki, hər bir kəs zülm edir. Və dedilər ki, biz həlak olduq. Yəni, hər birimiz zülm edirik. Və Allah Rəsulü aleyhissalatu vəsələm sahabələrə xitabən buyurur ki, siz salih insan olan Loğman aleyhissalamın oğluna etdiyi nəsiyyəti eşitməmsinizmi? Allah subhanahu wa ta'ala Loğman surəsində 13-cü ayətdə buyurur ki, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِدُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ Loğman öz oğluna nəsiyyət edərək belə dedi ki, Ey oğlum, Allaha şərik qoşma. Həqiqətən şirk əzəmətli bir zülümdür. Deməli, Ənam surəsində Allah subhanəhə və tealənin zikr etdiyi zülüm şirk mənasına gəlir. Yəni, Allah subhanəhə ayətdə buyurur ki, o kəslər ki, iman gətirdilər və imanlarına heç bir zülüm qarışdırmadılar. Yəni, iman gətirib imanlarına şirk qarışdırmadılar və həmnamanlıqda olan kəslər onlardır və hidayətdə olan kəslər də onlardır. Deməli, bu ayət dəlildir ki, şirklə iman ikisi bir arada olmaz. Şirklə iman ikisi bir arada olmaz. Şirk gəldikdə iman, tövfid batıl olur. Tövfid, iman gəldikdə isə şirk yox olur. Şeyhül İslam Muhammed ibn Abdülvahab rahiməhullah Rəsəl-i Şəxsiyyədə buyurur ki, Fəələm ənət-təvhid əlləzi dəət iləyhi rusul min əvvəlihim ilə əxirihim İfradullahu Teala bil ibadə kulluhə Bil ki, rəsulların əvvəlkilərindən və sonuncularına qədər dəvət etdikləri tövhid Allahı ibadətdə təkləşdirmək deməkdir. Leysə fihə haqqun li mələk müqarrab və lə nəbiyyi mursal. Onda, yəni ibadətdə heç bir yaxın olan mələyin və heç bir nəbinin haqqı yoxdur. Fadlən ən qeyrihim. Onda qalmış ki, başqaları, yəni mələklərdən və nəbilərdən başqaları. Və sonra şeyh buyurur ki, Və misli zəlik, lə yüzə illə iyyəhu. Buna misal olaraq Allahdan başqasına dua edilməz. Kəmə qalə təalə nədir ki, Allah subhanəhə və tealə buyurur O ənəl məsəcidə lilləh Fələ tədəu məəllahi əhədə Bütün məscidlər Allaha məxsusdur. Allahla bərabər heç kəsə dua etmə. Və mən əbəd Allaha leylən və nəhərən Sümmə dəə nəbiyyən ində qabrihi Kim gecə və gündüz Allaha ibadət edər, sonra bir nəbinin qəbrinin yanında durub ona dua edər. Fəqət ittəxədə iləheyni isneyn. Artıq bu kəs iki ilah etmiş olur. Kəmə yəfələl müşrikunəl yəvmə ində qabru Zübeyr əv Abdülqadir. Necə ki, bu şirki bugün, bugündə olan müşriklər Zübeyrin və Abdülqadirin qəbrinin yanında edirlər. Əv kəmə yəfəl qablə hədə ində qabru Zeyd və yaxud da bundan öncə Zeydin qəbrinin yanında edildiyi kimi. Və sonra şeyh buyurur ki, وَمَنْ ذَبَهَ لِلَّهِ أَلْفَ تَحِيَّةً Kim Allaha min qurban kəsər. Summa zəbəhəlin nəbiyyin əv qeyrəhu. Həmən min qurbandan sonra isə bir qurban da Peyğəmbərə və yaxud da başqa birisinə kəsər. Fəqəd cəhələ iləheyni isneyn. Artıq bu adam iki ilah etmiş olur. Kəmə qalə təalə, necə ki Allah subhanəhə və tealə buyurur, Qul innə salati və nusuki və məhyəyə və məməti lillahi rabbil aləmin. La şərikə ləhu və bizəlikə umirtu və ənə əvvəlül muslimin. De ki, mənim namazım da, qurbanım da, həyatım da, ölümüm də aləmlərin Rəbbi olan Allahsındır. Mən bununla əmr olunmuşam və mən müsəlmanların birincisiyəm. Şeyhul İslam Rahimahullah bu sözləri ilə açıqlayır ki, ibadətin hər çeşidi Allaha yönəlməlidir. Və insan nə qədər ibadət etmiş olsa da, əgər bir şirk edirsə, artıq həmən kəs iki ilaha ibadət etmiş sayılır. Və şirk Allah subhanahu və teala nəhy etdiyi şeylərin içərisində ən əzəmətli olandır. Və Peyğəmbərlərin göndərilməklərinin məqsədi və kitabların nazil olmasının səbəbi həmən şirki yer üzərindən qaldırmaq məqsədi iləndir. Və şirk edən kəsin nə bu dünyada, nə ahirətdə Allah qatında heç bir qiyməti yoxdur. Allah subhanahu wa ta'ala Həd surəsində 31-ci ayətdə buyurur ki, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ كَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ تَخْتَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَحْفِي بِهِ الرِّيهُ فِي مَكَانٍ سَهِيقٍ Kim Allaha şərik qoşarsa, o adam sanki səmadan düşmüş bir kətə bənləyir. Hansı ki, quş həmən səmadan düşən şeyi göydə tutub haraf aparır. Və yaxud da həmən bir kəs küləyin uzaq bir yerə tulladığı bir şeyə bəndiyir. Allah subhanahu və teala ayətdə şirk edən kəsin halını bu cür vəsb edir. Və imam Muslimin öz səhiyində Əbu Hureyra radiyallahu anhudan rəvayət etdiyi qüdsü hədisdə Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, Ənə əqnə şürəkən şirk. Mən şirkdən və şəriklikdən ən zəngin olanam. Mən əmilə əmələn, əşrəkə mə'i fihi qeyri tərəqtuhu və şirkuhu. Kim bir əməl işləyər və həmən işlədiyi əməldə də məni başqa bir kəsə şərik edər, onu da şirkini də tərk edərəm. Və bu ayətlə hədis şirk edən kəsin halını vəsf edir ki, şirk edən kəsin Allah qatında heç bir qiyməti yoxdur. Və şirk insanın etdiyi bütün əməlləri, insanın etdiyi bütün salih əməlləri batil edir. Şirklə bərabər insandan heç bir ibadət heç bir itayət, heç bir əməl, heç bir söz, heç bir etiqad qəbul olunmur. Allah subhanahu wa ta'ala Zümər surəsində 65-ci ayətdə buyurur ki, وَلَقَدْ أُوهِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ sənə və səndən qabaqçılara vəhy edildi ki, yəni Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə və əvvəlki bütün rəsullara və nəbilərə vəhy edilib ki, Ləin əşrəqdə, əgər sən şirk etsən, sənin mütləq bütün əməllərin boşa çıxacaqdır. Və sən mütləq ziyana uğrayan kəslərdən olacaqsan. Və bu ayətdə Allah subhanəhə və teala bildirir ki, ən sevimli bəndələri olan nəbilər, rəsullar belə şirk etsələr, onların etdikləri bütün əməllər batil olur. Və bu, Allah subhanahu wa ta'ala bu təhdidi, əgər nəbilərə, rəsullara belə Allah subhanahu wa ta'ala təhdid edirsə, onlardan kənarda olan insanlar, hansı ki, əməlləri rəsulların, nəbilərin əməli qədər olmayan insanların əməli daha öncə, daha batıl olmağa, vay olmağa daha haqlıdır. Quran-ı kərimdə Allah subhanahu və teala Ənam surəsində 5 ayət, 83-cü ayətdən 88-ci ayətə qədər öz göndərdiyi nəbilərin, rəsulların adlarını zikr edir. Allah subhanahu və teala buyurur ki, وَتِلْكَ هُجَّتُنَا آتَيْنَاهَ إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ Bu bizim İbrahimə öz qövmünün əleyhinə verdiyimiz hüccət idi. Nərfəu dərəcət mən nəşə İnnə rabbəkə həkimun alim Biz istədiyimiz kəslərin dərəcələrini qaldırırıq və sənin Rəbbin həkimdir və alimdir. Və vəhabnə ləhu İshaqə və Yaqubə kullən hədeynə və biz ona İshaqla Yaqubu hədiyə etdik və onların hər ikisinə hidayət verdik. Və Nuhən hədeynə min qablu və onlardan öncə isə Nuh'a hidayət vermişdik. Və min zürriyyətihi Davuda və Süleymanə və İlyəsə və min zürriyyətihi Davuda və Süleymanə və Əyyubə və Yusufə və, və Musa və Harun və və kəzəlikə nəcdil muhsinin və onun zürriyyətindən olan Davud, Süleyman, Əyyub, Yusif, Musa, Harun biz yaxşı əməl işləyənləri belə mükafatlandırırıq. Və Zəkəriyyə və Yəhyə və İsə və İlyəs həmsinin Zəkəriyyə, Yəhyə, İsa və İlyas. Kullu minə salihin. Onların hamı salihlərdən idi və İsmailə və Yəsəə və Yunusə və Lutə həmsinin İsmail və Yəsəə və Yunus və Lut və kullun faddalna aləl aləmin bunların hamısını aləmlərin üzərinə fəzilətli etmişdik. Allah subhanahu wa ta'ala bu ayətlərdə 18 Peyğəmbərin rəsulun adını zikridir. Sonra Allah Subhanahu ve Teala buyurur ki: "Ve min abaihim ve zurriyatihim ve ihvanihim ve ictebeynahum ve hadaynahum ila sıratın müstakim." Bunların hamsının atalarından, övladlarından, qardaşlarından insanlar seçdik və onlara hidayət verdik. 18 dənə peyğəmbəri Allah Subhanahu ve Teala adlarını zikr edir. Və 18 peyğəmbərin adını zikr etdikdən sonra və onların nəsillərindən gələn, hidayət verilən kəsləri zikr etdikdən sonra Ənam surəsinin 88-ci ayətində Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki وَذَٰلِكَ هُدَ اللّٰهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ Və bu Allahın hidayətidir. öz qullarının içərisindən istədiyi kəsləri bu yola yönəldir. Yəni, təfsirçilər deyirlər ki, 18 Peyğəmbərin yolu və onlardan sonra onların yolunda olan hidayətə olan insanlar. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, yəni bu 18 Peyğəmbərin hidayəti Allahın hidayətidir. Qullarının içərisindən istədiyi kəsi ona yönəldir. وَلَوْ أَشْرَكُوا Əgər onlar şirk etmiş olsaydılar, لَحَبِتَ أَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Onların bütün etdikləri əməllər boşa çıxardır. Təfsirçilər deyirlər ki, Allah subhanahu və teala 18 peyğəmbəri qəsd edir ki, əgər onlar şirk etsəydilər, yəni peyğəmbərlər, onların bütün əməlləri boşa çıxardı. Və şirk Quranın nəhy etdiyi şeylərin içərisində ən əzəmətli olandır. Allah subhanahu və teala buyurur ki, İnna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi və yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Şübhəsiz ki, Allah özünə şərik qoşulmasını əff etmir. Bundan aşağı olan günahları isə istədiyi kəsə bağışlayır. İnnehu men yushrik billahi faqad harramallahu aleyhil cenne və ma'vahun nar və ma lizzalimin min ansar. Kim Allaha şərik qoşarsa, Allah həmən kəsə cənnəti haram etmişdir. Və həmən kəsin yeri cəhənnəmdir və zalimların da heç bir kömək edicisi yoxdur. Və İslama insanın İslama girişi, insanın şirki tərk etməsi ilə olur. Şirklə iman ikisi bir arada olmur. İnsan, İslama girən insan mütləq böyük şirki, Allahdan başqasına ibadət tərk etməlidir ki, İslama girsin. Zuhruf surəsində 26-cı, 27-ci, 28-ci ayətlərdə Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَتَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَحْدِينَ İbrahim öz atasına və qövmünə dedi ki, mən sizin ibadət etdiklərinizdən bəriyəm, yəni şirkdən. İlləlləzi fətərani, yalnız məni yaralandan başqa. Fəinnəhu səyəhdin, o mənə hidayət yolunu gözlədəcəkdir. Və cəələhə kəlimətən bəqiyyətən fi əqəbihi ləəlləhəm yərciyun. Və İbrahim bunu özündən sonra bir qalıcı kəlmə etdi. İnsanlar ona tərəf gəlsinlər deyə. Bütün təfsirçilər ittifaq etmişdi ki, həmən qalıcı kəlmə lə ilə illallah kəlməsidir. Və lə ilə illallah kəlməsinin canlı nümunəsi İbrahim aleyhissalamdır. Mən sizdən və sizin Allahdan başqa ibadət etdiklərinizdən bəriyən, yəni şirkdən bəriyən. Şirkdən bəri olduqdan sonra, Allah subhanahu wa ta'alanı ibadətə təşləşdirdikdən sonra Allah subhanahu ta'ala buyurur ki, bunu bir kəlmə etdi. Yəni, lə ilə illallah kəlməsi. Deməli, İslama giriş şirkin tərk edilməsi ilə başlayır. Şirklə bərabər iman, İslam mümkün deyil. Şeyx Abdüllətif rahiməhullah Minhəcü Təhsiz adlı kitabında buyurur ki, Mən fəalə şirk fəqəd tərəkə təvhid fəinnəhumə diddəni lə yəstəmiən Şeyh buyurur ki, kim şirk edərsə, həmən adam tövhidi tərk etmiş saylar. Çünki bu ikisi bir-birinə zidd olan şeydir. Bir yerdə cəm ola bilməzlər. Və nəqidən ilə yəstəmi'ani və lə yərtəfi'an. İki zidd olan bir şey, ikisi bir yerdə cəm olub və ikisi eyni vaxtda dura bilməzlər. Və sonra Allah Rəsulunun Məhkədə şirk əlinə etdiyi dəvət şirkin tərk edilməsinin üzərində olub. Allah Rəsulu Məkkədə şirk əhlini, Qureyşi Lə ilə illallah kəlməsinə dəvət etdikdə Allah subhanahu wa ta'ala Saffa surəsində 2 ayətdə, 35-36-cı ayətlərdə buyurur ki İnnəhum kənu izə qilə ləhum lə iləhə illallah yəstəkbirun Onlara lə iləhə illallah deyildikdə təkəbbürlük edirdilər. Onlara yanı müşriklərə. Və yəqulunə və deyirdilər ki, Əinnə lətəriku əlihətnə li şairin məcnun. Biz ilahlarımızı məcnun bir şairə görə tərkmi edək. Deməli, ayət, bu iki ayət dəlildir ki, ərəb müşrikləri Allah rəsulunun dəvətindən anlamışdılar ki, bu dəvət şirkin tərk edilməsini tələb edir. Ona görə deyirdilər ki, Allah rəsuluna, əinnə lətəriku əlihətinə. Biz ilahlarımızı tərk edək. Başqa bir ayətdə Allah Subhanahu va Taala Əraf surəsində 70-ci ayətdə buyurur ki: "Qalu Onlar dedilər, yəni müşriklər: "Əcitənə linəbudallaha vahdə və nəzərə mə kana ya'budu abauna." Sən bir də gəlmisən ki, biz tək Allaha ibadət edək və atalarımızın ibadət etdikləri ilahları tərk edək. Və bu ayətlər dəlildir ki, Allah rəsulunun dəvəti şirkin tərkinə, şirkin tərk edilməsinin üzərində olub. Və şirklə bərabər iman, İslam mümkün deyil. Necə ki, Şeyhul İslam Muhammed ibn Abdülvahab Qavaidül Arba adlı kiçik risaləsinin başında, əvvəlində buyurur ki, şirk əgər ibadətə daxil oldusa, hədəs vuduya, yəni e, dəstamadı pozan bir şey, dəstamadan sonra baş verəndə dəstamadı pozduğu kimi şirk də ibadətə qarışdısa, ibadəti dağıdır. Müasir firqə olan Murciyatul Müasirə Qabbəhəhumullah bunun bu şeyin varlığını iddia edir. Yəni onlar iddia edirlər ki, şirklə iman bir yerdə, şirklə imanın bir yerdə olması mümkündür. Və öz zeyirlərini Allah subhanahu və taalanın bu ayəti ilə dəlil olaraq gətirirlər. Allah subhanahu və taala Yusuf surəsində 106-cı ayətdə buyurur ki: "Və mə yu'minu əksərəhum billahi illə və hum müşrikun." Onların əksəriyyəti Allaha şərik qoşaraq iman gətirərlər. Və bu ayəti dəlil gətirərək deyirlər ki, şirklə iman birlikdə mümkündür. Lakin bu ayətdə zikr olunan insanlar Allah subhanahu və teala buyurur ki, onların əksəriyyəti. Onların əksəriyyəti kimlərdir? Əhl-i sünnətin təfsirçiləri ittifak etmişlər ki, onlar Məkkə müşrikləridir. Hansılar ki, Allah subhanahu və teala'nın rububiyyətini təsdiq edirlər. İluhiyyətdə, ibadətdə Allah şərik qoşurdular. Allah subhanahu və teala'nın bu ayəti onlar üçün nazil olmuşdur. Yəni, onların əksəriyyəti rububiyyətdə Allaha iman gətirdikləri halda iluhiyyətdə Allaha şərik qoşurlar. Və bunu əhl-i sünnətin təfsirçiləri İmam Tabari, İmam Qurtubi, İbn Kəsir, İmam Nəsəfi, İmam Şingiti, Şeyhul İslam İbn Teymiyyə və səhabədən bu görüşü Abdullah ibn Abbasdan nəql edirlər ki, ayətdə zikr olunan kəslər ərəb müşriklərdir ki, Allah subhanahu wa ta'ala buyurur, onların əksəriyyəti Allaha şərik qoşaraq iman gətirərlər. Yəni, onlar rububiyyətdə Allaha iman gətirərlər, iluhiyyətdə isə Allaha şərik qoşarlar. Necə ki, Allah subhanahu wa ta'ala ayətlərdə buyurur, məsələn, Yunus surəsinin 31-ci ayətində Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, Qul mən yarzuqukum minəs səmai vəl ərd, əmmən yəmlikus səmə vəl əbsar, və mən yuxruzul heyyə minəl meyyit və yuxruzul meyyitə minəl heyyit. Və mən yudabbirul əmrə fəsəyəqulunə Allah fəqul əfələ təttəqun De ki, səmalardan və yerdən sizə ruzu verən kimdir? Gözlərə və qulaqlara sahib olan kimdir? Diridən ölü, ölüdən diri çıxardan və bütün hər şeyi idarə edən kimdir? Onlar mütləq deyəcəklər ki, Allah. Kimlər idi bu söz deyən? Məkkə müşrikləri. Onlar Allah subhanə və teala'nın yaratmaq, öldürmək, ruzu vermək sifətlərini, rübubiyyətini qəbul edirdilər. İbadətə isə Allaha şərik qoşurdular. Və müasir Murciyanın gətirdiyi ayət, onların əksəriyyəti Allaha şərik qoşaraq iman gətirərlər. Şirk edən Qureyş, ərəblər haqqında nazil olmuşdur. Və onlar yenə müasir Murciyə böyük şirk edən toplumlar, xalqlar, insanlar barəsində bilməmədliyi onların küfrünə mane olaraq gətirirlər. Yəni, birisi böyük şirk etdikdə, əgər həmən insan özünə müsəlman deyil, İslama mənsub olan, xalqlardan olan bir insansa, ona cəhaləti, bilməməzliyi üzür kimi gətirirlər. Lakin bu firqə Lə ilə illallah kəlməsinə gələndə, İslamın giriş qapısı olan tövhidə gəldikdə, birisi lə ilə illallah kəlməsini nitq etdikdə, mənasını bilməsə belə, kəlməni nitq etdikdə, mənasını bilmədiyi halda, yəni elmi olmadığı halda ona İslam hökm verirlər. Yəni, İslama giriş qapısında elmi şərt kimi qəbul etmirlər. Yəni, İslama girən insana qapını geniş tuturlar. Lə ilə illallah deyən kəsin cəhalətinə, elminə baxmadan onu İslama, İslamına hökm verirlər. Ancaq böyük şirk edən, tövhidib olan bir əməl gördükdə isə İslamdan çıxış olan bir əməl, şirk olan söz, bir feil ortaya çıxdıqda elmi şək qoyurlar. Və bu, Allah subhanəhə və tealanın dininə qarşı, ümumiyyətcə insanlara qarşı, həmsinin Allah subhanəhə və tealanın özünə qarşı zülümdür. Yəni, İslama girişdə elmi şərt kimi qəbul etmirlər. Hər la ilə illallah deyənə müsəlman deyirlər, mənasını bilməsə də, ancaq İslamdan çıxışa gəldikdə isə şirk edən insanlara elmi şirki bilərəkdən etdikdə küfr hökm verirlər. Əhl-i məzhəbi isə şirk edən insan, Allahdan başqasına ibadət edən kəs etdiyi şirkin haram olduğunu bilsə də, bilməsə də, həmən kəsin dünya ismi müşrikdir, kafirdir. Və bunun Quran və sünnətdə çoxlu dəlilləri var. Allah subhanahu və teala Tövbə surəsinin 6-cı ayətində buyurur ki, وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ Əgər müşriklərdən birisi səndən əmramanlıq istəsə, ona əmramanlıq ver ki, Allahın kəlamını dinləsin. Sonra onu gedəcəyi yerə burax. Bu ona görədir ki, onlar bilməyən bir qövmdür. Bu ayətdə üç hissə var. Ayətin başında Allah subhanəhu və teala buyurur ki, əgər müşriklərdən birisi səndən əmramanlıq istəsə. Ayətin ortasında Allah subhanəhu və teala buyurur ki, Allahın kəlamını dinləsin, yəni Quran-ı kərimi. Allahın kəlamını dinləməyincəyə qədər Allah subhanahu wa ta'ala şirk edənə müşrik deyir. Və Allahın kəlamını dinlədikdən sonra əgər iman gətirməsə, onu gedəcəyi yerə burax. Hüccət çatdıqdan sonra, yəni əgər qəbul etməsə Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, ona onu gedəcəyi yerə burax, bu ona görə ki, onlar bilməyən bir qövmdür. Ayətin sonunda da şirk edən kəslərə, müşriklərə həmsinin Allah subhanahu wa ta'ala bilməməzlik hissəsini verir. Yəni, Quran ayətlərində Cəhalət kəlməsi ilə şirk kəlməsi bir mənada işlənən kəlmədir. Və İslama giriş üçün şirkin tərk edilməsi mütləqdir. Abdurrahman bin Hasan rahiməhullah Durarusaniyyədə buyurur ki, Əcməə əl-uləmə sələfən və xələfən minəs-səhəbətü və təbiin vəl-əimmə vəl-cəmiyyü əhl-sünnəti ənəl-mərə la yakunu musliman illa bitacarrud minəşşirkil əkbəri vəl bəraəti minhu. Abdurrahman bin Hasan buyurur ki, sələfi, xələfi bütün elm əhli, əhl-i sünnət imamları, bütün sahabədən, tabiindən, bütün əhl-i sünnət imamları icma etmişdilər ki, bir kişi böyük şirki tərk edib ondan uzaq durmadığı müddətcə müsəlman ola bilməz. Və bu şəhadət kəlməsinin tələblərindəndir ki, şəhadəti gətirən insan mütləq böyük şirki tərk etməlidir. Böyük şirki tərk etmədən deyilən şəhadət faydasız bir şeydir. Süleyman bin Abdullah rahiməhullah təsir kitabında buyurur ki, İnnən nütqə bihə min qeyri mərifətin mə'nəhə və lə əmələ bi müqtədəhə min iltizam-ı təvhid وترك الشرك والكفر بالtağut فإن ذلك غير نافع بالإجماع Şəhadət kəlməsini mənasını bilmədən nitq etmək və onun tələbinə əməl etmədən, yəni şirki tərk etmək, tövhidən mültəzim olmaq və tağuta da küfr etmək, tələbinə əməl etmədən demək icma ilə faydasız bir şeydir. Və İslam dininin xülasəsi bundan ibarətdir. İmam Muslim öz səhiyində Cabir ibn Abdullah radiyallahu anhudan rəvayət etdiyi hədisdə Cabir radiyallahu anhu buyurur ki, Cəə ərəbiyyun ilən nəbi sallallahu aleyhi və səlləm Bir bədəvi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlir və sual verir. Ya Rasulallah, mə əl-mucibətən Ey Allahın Rəsulü, iki vacib edən şey, iki mühüm şey nədir? Allah Rəsul zabında buyurur ki, Mən mətə lə yüşriku billəhi şeyən dəxələl cənnə. Kim Allaha şərik qoşmadan ölərsə cənnətə daxil olar. Mən mətə yüşriku bihi şeyən dəxələnnər. Kim Allaha şərik qoşaraq, şərik qoşaraq ölərsə cəhənnəmə daxil olar. Yəni bədəvi səhradan gələn bədəvi, dünya görüşü olmayan, savadı olmayan bir bədəviyə Allah Rəsulü İslamın İslamda iki əsas şey bu olduğunu çatdırır ki, İslamda iki əsas şey şirk edən insan cəhənnəmə girəcək, cəhənnəmdə olacaq, şirk etmədən Allahla görüşən insan da cənnətə girəcək. Yəni, İslam dininin ə, e, əsas əsli bundan ibarətdir ki, şirk tərk edilsin ki, insan müsəlman olsun. Və sonda Allah subhanə və teələdən istəyirəm ki, bizi eşidib faydalan şəhərlərdən etsin və bizi öz dini üzərində sabit etsin və bizi şirkin hər növündən, böyüyündən, kiçiyindən təmizləsin, bizi e, tövfidi doğru dürüst yaşamağa kömək olsun və Allah subhanə və teələdən istəyirəm ki, bizim dəvətimizi bərəkətləndirsin və bizim dəvətimizə qarşı pislik istəyən kəsləri məhv etsin, zəll etsin.